ที่จิตประสาทนี้ให้ขึ้นไปนี่เดี๋ยวนี้จิดใจเข้านี่อัดเจ็บแล้วเวลาขึ้นไปจีไปจีนี่ต้องเจ็บเจ็บติพ่อกันใจใจเป็นเาว่าว่าว่าเออก็หมุนไปจะดูไปจะไปไปไป ถามเพียงจะบอกปากเรา 我们不用别的办法。 ใจหรือ within. muốn lớn lẩu do đó cũng vậy hôm nay là năm nhìn một khi nay thì ta phải สนิทแล้วเฉยวันนี้ผมคิดว่าไน่าจะดีเวลาผมจะเข้าที่จะเอาตังเรื่องเราดับนี้ไปที่เกิดมาใส่ไม่เยอะสังหารให้่เหนื่อยที่จะหาหนึ่งได้ย่านได้ปวดใจต้องปวดใจไม่ได้ให้เราทำแบบนี้ต้องดีี่จิงเจ็ดเอาสั่งเอา It means I think ได้หิตุร่างกายเอาไปนั่นได้สมรัติเอาไปนั่นได้คือจิตสมบัติเป็นของผลมีกรรมเป็นของผลมีกรรมเป็นคือหิตผลมีกรรมเป็นกำหนิ่นะเราอย่างนี้สั่งเป็นเหตุสั่งที่ฟังจากท่านเกิดกายเดียวว่าใจเดียวใจมันเป็นของที่เป็น เวลากันเกียวกันดีไม่หลีกเลี่ยงลาเว้นได้ได้ เในวันใดวันหนึ่งมีแต่ผนถ้ามีใจเสียงหรือมีคือเด็กถึงรับเสียงเอาเส้นหนึ่งถึงรับเอาเส้นเสียจากให้เส้นหนึ่งถึงเราเอาเส้นเสียจากให้เรียนนี่ทั้งท่านไปหรอกเป็นท้งตั้งห้าหันต้องมีที่กันเป็นขาดขันกับสิ่งนี้สิ่เหลือหนังเรียนเป็นเป็นสิ่งนี้เสียงหลักสิ่งนี้หนัง มันจะมีใจคิดใจใจ่ไปเป็นอย่างเป็ไปตามถาดก็ง่ายตรงนี้ทธกา้คุณมาฝังมาเผาด้วยต้นตายตางตางง่ายที่เป็นตายไหวถ้าไปหย่างตาสั่งไปเลยสาวที่ตาที่ใช่ไม่มีไปไปจีไปเลยเส้นตายให้เลย มีเสียงคนตายเขาจะตายให้ก็สิตายที่กันอยู่นะมีมีจิตที่จะเป็นทั้งเสียงทั้งเสียง không đâu ra thì cái tuổi ấy tuổi gì đấy có giá thì lớn giảm của cái người đang thực tính đang hóa đang thực tính đang tính gì đó đang thực tính đang thiệu đang thực tính như cái hình chuyển của chỗ yếu thả tính thả chỉ đi trên nhảy trên theo như cái con ép dài dài chân như nó thả อย่างนั้นที่เราจะมาถึงจุดนี้ ไหวเท่าไหร่มีคนมีเงินเสีย ได้ก็ยังไม่ได้พอใจจับจกหลอกหลอนมันที่ไปเห็นอีกอย่างตังเสียคือตายมันเสียยังไงมันดูดูอยู่ไหนก็ยังไงมันเยอะสุดสุดเพราะนั้นนี่ดีไม่คิดไม่ใจสิเป็นแสงใหญ่เป็นรักษาแต่จิตใจมีเป็นเด็กสุดดังไปทั้งอาศัยปัญหาจะไปจ่ายเป็นสลาก ผมดูเต่าให้เป็นจะเป็นคนที่ขึ้นลงขึ้นมีเที่ยวหรอกมันจะมีมันใส่ด้วยเขาหรือไงเขาเป็นคน บ่มีขีดมีข้วันนี้อะไรนะเรื่องของเตียงคิดไปที่นี้ด้วยเห็นแบบนะที่มีเตียนใสใสขึ้นขึ้นเห็นตาตาเหยียดปัญหาทั้งแสง Murphy. เป็นสิ่งที่นี่เห็นไปจันี่นี่ตาเราเอาหลังนี่นี่ที่ยังนี่นี่จะเป็ิธีที่กันเนี่ยจะเขาจะไปนี่คือดีจริงดีนี่คือสดคือรักคือเดินได้อยู่ด้วยกันร่างายุกน mm-hmm. จึงสั่งทีต้นเหตุไม่สีฬากีฬาที่เขาใส่เกลือเจ็ดเจ็ดตัดตับในโลกนี้หรือเหตุใดได้ไม่ว่าจะหยุด็นเสียเป็นเงียป็นหลักนี่กีฬาไม่เป็นเรื่อที่ตาถนนแล้วสร้องกีฬาไม่ได้จาก จมีชอบนี้จิตมีข่มยุดนี้ เป็นไปทิ้งทั้งเป็นีหนึ่งจิตเถยนักเล็กน้อยเอ้ยเราได้เป็นเล็กเข้าเด้อจิตเถยไม่ใช่ตัวพาอปหานักมันไม่เลยเป็นหล็กเข้าเป็นหล็กเข้าดอกพาไหนักเอ้ยเอาตีอีหลาของเราเห็นเขาขาดสั้นหัวเขาจะดดามือเธอสิตายเลย มันเป็นมหาหินเธอที่ตัวเลยว่าโอ้เดี๋ยวเราจะหลุดเข้าวังเข้าเดี๋ยวจะไปนั่งรเวลาเธอจะเผยที่นี่นะคุณยายที่กันเหรอเดี๋ยวเราจะหลุดเผยเผยเดี๋ยวเผยมาเห็นไหนี่มันเหลือใบอันอินนี่คือเรื่องหลังสาวที่ให้มันเผยมันเจออยากให้เวลาเข้าใจมันจะเผยว่าเจอมันคิดได้สิ จอดไม่คิดไม่หยุดรือเขาขึ้นไม่ไม่หลังอย่าเอาเครื่องมันไม่จริงจังไม่ได้เรอกใจเพิ่มเพิ่มเหตุผเพิ่มหลอบเพิ่มคิดเพิ่มนะเสียวังเพิ่มหลักเพิ่มชอบนี่ผลดีแล้วได้หนรือยืนกันไปคิดไม่เพิ่มันจะได้ไม่ไป เวลาใจเพลินใจเสียใจใครมันพูดกันใจดีจะเป็นพระอรหัตอรหันต์เป็นสั้นมันสอบมันคิดมันคิดมันจริงไปนี่ให้เหยียดไปตาย รของพระเจ้า แก่เป็นไรกับที่ร้านหันแก่เป็นแก่ถูกหนักตายตัวไปใส่ลงไปแจ่ให้ใส่ไปเจาะเจาะเพราะว่าเขาเจาะต้องมีเพราะว่า าคิดไปใส่ถึงนี่เป็นเรื่องเป็นคนแบบนี้ก็มีเพียงใ่ที่รักที่นี้อืมเป็นแบบตรงนี้เป็นพระเจ้าสมัยสองอาจารย์เห็นมีหลายสว่างแต่เป็นที่มไม่ค่อยนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยนี่ผมจะเห็นเลยหน่งเศร้าไปเจอหนักตรงนี้ ยังคงหมายถึงว่าคนเดียเยอะไงเพื่องจริงใจทั้งว่าเรื่องเดียวด้วยกันก็คือเราต้องให้คนใจเบียดก็เบืยดรับใจเต็มหัวมันจะมีถามหนึ่งคนที่ที่ได้ใจเบืยดไม่ดีเบืยดจะสิ้นเสียงที่ตรงนี้อยู่ด้วย เป็นเบียดเองเป็นมันรับือหิ้วขู่ไป้ังเลท่านเป็นเป็นที่เป็นว่าเถิดเถิน จิตจะได้อันนั้นเลยจาเป็นรับอันนั้นอันเดียวสิแต่ผูะปฏิบัตินี้จะได้เป็นอีกหนึ่งขอให้ใจจิตให้จริงมีทางนี้อาจจะท่านอีกจะไจ่ายไหมจ๊ะถ้าไปเที่ยวเดินนี้หรือทางไปเห็น ของเราเป็นเดี๋ยวคนนั่งคนยึดคนมีแต่ละกระดาษให้เราดีมีท่าเกิดไปกับกับตัวสารเกิดตรงนี้วิ่งทางสิ่งนั้นเราจิตในจิตในใจเจ็บพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าคนตลาดเป็นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเป็นนักปราชญ์สอนสอนได้สอนสอนได้ เปนไปเจี่ยวทำงานเจี่ยวกับทดสอบวิจัยของคนเหตุไปเจี่ยวอย่างไแต่ถ้าไปเจี่ยวสวรรค์มันดานอย่างนี้ป่าเจิดอันสองเทมาออกม่เห็นเหรอหยุดยังตาเสียงเหลวตาเป็นขาวเกิดต้นเสียง สนะสีสันตุกอย่างมันมีอันใดเยียดเียบตรงนี้ก้นธรรมดาจะไม่เชื่อได้คิดปัไหาเป็นสิ่งที่ท่านเคยเห็นวิธีที่ท่านธรรมดาไปเห็นเถอะไม่ได้ไปเห็นเื่อดาใจนี้สิสิขาดมากมันชอบมันดีเป็นตัวใจ หนึ่งของแม่ตายเป็นเทวดาลูกเหยดไม่ตาเป็นนะสงสารเด็กติดนะเย้าก็ลูกก็ยังหันตี่สี่สอนเราไปติดออกไปกินท้าวเลยนะไม่คิดนักเล่นดาักนะจ๊ะอันระกษาท่านเอาไว้จะได้อยู่ใจสีทั้งตัวก่อนรักษาไปเนี่ยจะกินท้าวเลยอยู่ยังมีวันมอเวลาจะเด็กพบ จากเทวดาหรือนี่ตั้งตั้งตาหรือลบลบกับลบที่เหลือปัญหาลบเพิ่มไปตั้งใจไปพูดไปพูดนับเกิดขึ้นได้นี่ก็คือเวลาไปรับไปหรือว่าอยู่เด็กจ้างขาดเพิ่มเพิ่มหรือจ้างลดเพิ่มเพิ่มจริงจังใจนี้เป็นได้เป็นตามเป็นเวลามีได้เป็นตามมีเวลาเด็กอีก นเป็นเงินตังนใจใจถึงัปคิดไปถงนใจแบบใจมันคิดมันถิดยังไงไปนั่นส่นมันคิดมีไปบอกไปสอนหยึดมันยิ่งึะยสียงมันจับอยูดนีบอกว่ามันเป็นเทวดาหรอใขาหลุดหลังทางเสียเป็นไรเทวดามีบ่เห็นพอขาดมีทุกข์มันเห็นเราสิเป็นบาปถึงในปัจจุบันท่านตาเพราะเทวดานี้ย เทวดาสิพระคุณเห็นพระพุทธเจ้าดูมันดังเทวดานี่สายไม่ใช่นี่พระเห็นเขาไม่เดียวกันอยู่อย่างตลางเสียงหลายมีการนั่นอันใดถูกยึดถูกใจเท่านั้นหรือมีบนใดสิตอนนี้หรือมีบนใดหยุดยืนเลย ยิ่งเกาจิตใจไม่ว่าว่าอืมแต่ตอนคิดยิ่งว่าบุเดือดร้อนไปให้นี่นี่คนเกลียดไปให้นี่ให้ไปให้เราเนี่ยเจอคนนี้ก็เกลียดไปก็เกลียดปัจจุบันฉันมันไม่เห็นเทวดาเลื่อนเจ้าว่าได้คิดเนี่ยเป็นนิดเดียวที่นี่ให้พอเทวดาเนี่ยเกลียดเนี่ยเกลียดคน ธรรมดาไม่เป็นมิตรหนีหลายนี่เป็นนี่อยากได้หนึงใจไม่จะเข้าไปในใจไม่เสียถ้าเสียเอาเป็นไี่ใช่อันบริสุทธิ์อันอื่นอยากได้ว่าคำถามอยากได้อยากได้ก็เจ้าอยังที่ได้อยากได้อันนี้จะเล่นหรือไม่จะมีแดบกคงยามีใจเล่นได้เอา คืนมองยิ่งดีเป็นไรเื่อดาเงินเป็นเนี่ยนี่นี่เป็นไรได้ยิ่งดีกว่าหรือตั้งตา้งฟ้ารักษาคุณเท่านี้ให้รัย่างให้ได้เลยเพื่อให้รับย่างให้ย่างให้ได้ตั้งใจรักษาคุณเท่านีต้งตั้งใจปฏิบัติ ที่นี่ก็ความอยากได้มันจะได้หลายแบบรับจากไปยังมันงรีนันทางนันเพื่อดบาซับหม่าดันไม่เชื่อเดินไปเป็นพ่อหน้าจเอาหรอสายยืดยืดยืดยืดต้องอยากได้ เดินไปเดินมาจะเจอหน้าเพื่อดบาเป็นเนื้อความคิดมันทำความเที่ยงเพื่อละที่เหลือจิตที่เอาไม่าสาเพื่อด่าเป็นเนื้อ ม่ได้พระพุทธเจ้าเราย่างแล้พระพุทธเจ้าเราเลยมันจะมีขั้นสองเราไหนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งต่างต่างสาวเลยมีคนเท่านั้นไม่ก็ได้ก็เถอะจะได้เลยมี็นเท่านั้นเหรอมีคนหาเสียงอยู่ในหนึ่อยู่ใช้เป็นเสียนเป็นเสียงกันเห็นเยอะนี่ที่เราตั้งแต่เดินเป็นเท่านั้นเป็นหนึ่งที่เป็นที่ มันจะมีปอดเภัยไปอย่างนี้ฮะหรือท่านยิงฝันะมป็นไปเห็นป่าเทวดาเคนเดินด้วยผมรับจ้างเสียที่เทวดาเป็นเนื้อได้ถ้าเพื่อนเราเห็นกันใจนี่ก็โรธจั้งเรื่องโกรธจิตนะเออ คนเพื่อนทำเป็นเพื่อนเพื่อรับจ้างเสียนั่นเพื่อด่าเป็นเงี้ยเสียเวลาคิดได้ใจเนี่ยมันเป็นทั้งแง่น้อยมันเป็นทั้งกีร่างหลังยิ่งมันเป็นทั้งสิ่